Les 11 de la nit i 31 minuts. Benvinguts i benvingudes a Esports 97 dit que encara manté la comunicació oberta amb Mestalla per a poder sentir Guillerme Siqueira i es espera Salva Fogado. Benvinguts a Esports 97 dit des de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio <coughs> eh, fins a la una de la matina. Ja sabeu que podeu seguir este programa en el, les aplicacions Android i Apple per a dispositius mòbils, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que a més teniu el títol del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit la pregunta que estem fent esta nit és quin sentiment vos causa este València? És la pregunta que estem fent avui en el arroba esports 97 nit en el nostre Twitter. Bé, ha donat sense adonar-se'n Paco, ahí estarán. Bueno, pues primer que se le más sentido a Siqueira. Fogado, venga. Sí, acaba de entrar en la zona mixta del estadio de Mestalla, Guillermo Siqueira. Sudadera manera larga, pantalón curto Y ahora sí, tanque la porta y arranca la rueda de prensa de Guillermo Siqueira. Primera pregunta. No sé si Rasway. Yo creo que lo habíamos planteado de una manera donde al final, por las dos primeras veces que el Villarreal ha llegado nos han sorprendido, entonces claro, eh, te encuentras un 0-2 en el marcador y al final eh, un poco aquello, ¿no? todo lo que habías trabajado y entrenado durante la semana. Y la verdad que sí, ha sido creo que un, día negativo para nosotros. Eh, felicitamos al rival porque estuvo superior a nosotros y nada, a pensar en el próximo partido ya. 0-2 nos, fallaron las eh, físicas o es difícil, yo creo que, cuando pierdes un partido siempre salen cosas, ¿no? Te, puedes buscar mil excusas. Nosotros no buscamos excusas. Hace una derrota igual y nos vamos igual de que cuando hemos ganado en el Camp Yo creo que hay que mantener un equilibrio para las derrotas y para las victorias. Eh, somos profesionales, trabajamos el día a día, así que nada, a pasar página, eh, claro, sacando conclusiones de ese partido para que no vuelva a suceder. ¿Duele ver cómo el Villarreal celebra la clasificación para la, para la Champions y que vosotros vayáis quedado fuera ya de, de, todo esta noche? No, no, no, yo no miro, yo pienso en mi equipo, pienso en el día a día nuestro, yo creo que nos quedan dos semanas para terminar la, la temporada, vosotros sabéis cómo hacer una temporada de altos y bajos, eh, así que nada, hay que, hay que terminar la temporada de la mejor manera posible, aquí llevamos un escudo muy importante en el pecho, así que hoy nos ha salido mal, entonces a partir de mañana seguramente trabajaremos para, que eh, estemos a la altura porque hoy no hemos estado. El ministro ha dicho que os faltan razones para seguir compitiendo. ¿Crees que es así? Bueno, puede que sí. Eh, yo creo que las victorias que hemos tenido contra Sevilla, contra Barça, pues eh, tenía que ser un empujoncito ¿no? para, para que la, temporada terminara de otra manera. <clears throat> Pero bueno, nos estamos encontrando otra vez con, con un partido donde no hemos estado a la altura pero fue lo que dije antes, eh, no sirve de nada estar aquí quejándose o lamentándose y sí, pensar que mañana puedes trabajar y puedes pensar en el siguiente partido y nosotros sabemos que para revertir eh, esa situación pues tendrás que ganar el siguiente partido. Iremos al Bernabéu con la máxima ilusión del mundo para, para que la gente esté contenta porque se lo merece. Sidol, Dejar pasar la última eh, oportunidad De engancharse a Europa Después de la derrota ante el Sevilla. No, yo creo que eh, el problema, yo creo cuando piensas mucho más allá de lo que es el siguiente partido, siempre, siempre tienes problemas. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el, día a día, hacer nuestro trabajo en el día a día, y seguramente el día a día te da, te da un buen futuro. Entonces, yo creo que cuando miras más allá, que nos quedan tres, cuatro, cinco partidos, no sé cuántos puntos al final, yo creo que eso es malo para, la plantilla. Y, yo creo que sí que tienes que pensar eh, que el día a día puede ser cada vez mejor, eh, intentar superarnos nosotros, porque seguramente el equipo que hay podemos dar más, mucho más de lo que estamos dando. Así que nada, eh, seguir trabajando, terminar la temporada de la mejor manera posible, sin lamentarnos, sin pensar lo que podríamos a lo mejor haber hecho, y sí terminar como profesionales, lo que somos, y por eso nos pagan. Ja està? Siqueira acaba la seva roda de premsa sent la zona mixta de Mestalla, Manolo. Folgado, desmonte cap a sí. Perfecte. Perfecte el treball de Salva Folgado en el dia d'avui, com sempre, en eh, Esports 97, eh, el partit, i ja ve cap a sí per a eh, estar en la tertúlia que després mantindrem amb de García Bellamiqui, amb Poco Gisbert i amb el propi Salva Folgado pendents de, <coughs> del que ha passat, eh, del que ha succeït avui en l'estadi de Mestalla. Deia que després de la victòria 0-2 del Villarreal en el dia d'avui, eh, Paco Estaran l'ha donat tres frases molt bones per a mi en sala de premsa. I d'elles ha, sense buscar-ho, eh, batejat el seu equip d'una manera genial. Avui Paco Estaran ha dit que no li han donat res a l'afició. Veritat. Avui Paco Estaran ha dit que les temporades no comencen i acaben i després Borro i Conternou, que les temporades, i més una temporada com esta, deixen empremta, i avui Paco hi estaran quan se li ha preguntat per com és possible o com se li pot explicar a la gent que uns professionals en, no creguen en els objectius que tenen per davant, ha dit que és com l'estudiant, <laughs> és com el teu fill quan no estudia perquè no té l'hàbit i per molt que li insistís que és les arengues cauen en sac trencat. Això m'ha fet recapacitar sobre este València que no té l'hàbit d'estudi que dut al terreny futbolístic és el avi del treball. Avui, sense bolero, Paco estaran, sense buscar-ho, ha etiquetat de manera brillant a este València. Este València és el València Nini. Se'n recordeu el que era la generació Nini? Els que ni estudiaven ni treballaven. Els que, visquent de les rentes dels pares, o en este cas de les renovacions o dels bons contractes del pare Lim, no peguen ni brot. Este València que no pega ni brot és el València Nini l'ha batejat sense buscar-ho o amb aquesta idea que ha llançat Paco i Estaram l'hem batejat nosaltres i crec que respon a la perfecció el que és este equip el pitjor no és guanyar o perdre ho he, dit moltes voltes aquesta temporada el pitjor és la imatge el pitjor és que avui <clears throat> els suplents del Villarreal torna a dir-ho perquè si algun no s'ha donat compte l'ho torna a dir avui els suplents del Villarreal tan passat per damunt, tan agranat, sense apretar, sobretot en la segona part, una miqueta per llàstima i una miqueta perquè el cap ja està en Field Road, el Villarreal sí té coses grans que jugar-se, entre d'altres el dijous, la tornada d'una semifinal de l'Europa League, sense apretar i amb algo de compassió, el qual fa més gran la ferida, el Villarreal ha sigut tremendament superior al València. Que tot i les crítiques, i jo no sóc contrari d'amagar-me ni d'anar amb la corrent majoritària, m'agrada la primera part contra les Palmes, m'agrada contra el Sevilla, m'agrada contra el Barça, m'agrada contra l'Eibar, m'agrada en gran part del primer temps contra el Getafe, però que en el dia d'avui no ha existit. Igual que diguem-lo bo, diguem-lo roïn. Crec que ja ens conegueu i que ja sabeu com contem les coses en esta sintonia. Quan és blanc, blanc, quan és negre, és negre, i quan és blanc i negre, és blanc i negre. Anava a dir que lo bo de tot això és que l'amo ha vist la magnitud de la seva desfeta. Ui, Peter Plim ha contemplat la tònica habitual de l'obra que ha perpetrat aquest estiu amb les seues decisions. Torna a dir el mateix. De moment, de moment, i crec que l'última carta és aquest estiu, no li pressuposa mala fe al propietari. Però o canvia radicalment i comença a saber que el que té entre mans és un club de futbol al qual li fa falta una atenció que ell no li ha prestat i al qual li fa falta una estructura professional de la qual ell, ell no ha dotat o tal i com he començat esta frase lo de lo millor és que ho ha presenciat a lo millor ni tan sols és lo millor perquè si no rectifica no haurà servit de res me deia Salva Folgado que avui veia cares de molta desesperació en la gent quan baixava en el camí habitual que fa Salva des de la cabina fins a la zona mixta per a prendre posicions i després dur-nos el postpartit, com sempre així la a ràdio, eh, deia que hi havia moltes cares de, de gent bufant, de gent farta. I jo li deia, mira, Salva, no és tant per la temporada, que és d'UPA, la temporada del València és d'UPA, la temporada del València és per a fer-se un mirar i de mirar profundament. Si més no, jo crec que el que a la gent li preocupa o li ha fartat o la feia avui bufar és la incertidumbre d'un futur que no sabem cap on se dirigís. Avui Paco i Estaran ha donat també el clau, diguem que les temporades deixen empremta. I esperem que el València prenga nota d'aquesta temporada. perquè si penseu que l'any que ve amb tres retocs esta plantilla va canviar com del cel a la terra, estem tots equivocant-se i estem venent fum. Esta plantilla necessita ser dinamitada. I miren, esta plantilla no pot tindre intocables. si tan sols, i és lo, de lo que me aneu a acusar, per les ganes que li posen, Paco i Gallà. La resta, me dona igual se diguen com se diguen. Si ve una oferta, me dona igual, eh? André, que Mustafi, que Negredo, que Fuego, que Enzo, que Rodrigo, me dona igual, no han demostrat A. Tindre la qualitat suficient B. La fiabilitat i C. L'amor propi que almenys Paco i José Luis sí La resta torna a dir el que vinga en una oferta carretera i manta. Ara bé, com deia Paco, estaran les temporades i se m'emprenta. Vostès se creuen que pot haver-ne molts clubs interessats per algo més en el València que no siguin Mustafi i André? I André perquè té un bon representant. Creuen que va ser fàcil desfer-se d'alguns futbolistes que vol desfer-se el València? Han contacte en vigor? Mereix una profunda reflexió l'estat actual de la plantilla i què va poder fer el València per a tirar, tirar este decorat de cartròpedra que ha resultat ser esta plantilla de jugadors i alçar-ne un decorat adient i com a mínim digne per al València Club de Futbol perquè el que hem vist en guany és indigne per al València Club de Futbol i fonamentalment per la seva afició que és cert que no té els diners del seu propietari però que té un sentiment en el cor que és la que sustenta aquest equip. Que Peter Lim tinga clar que ell podrà encomanar-li una altra volta a la plantilla l'any que ve a Jorge Méndez. I que Jorge Méndez podrà s'hi portar els de la seva cartera A, B, C, D i així fins a la Z. Però que com Peter Lim torne a tocar les nassos, per no dir els collons, a l'afició del València i l'afició se desenganche l'actiu que ha comprat Peter Lim no té cap valua. El propietari de Singapur, però que no oblide, que sense l'empenta de la gent, que du un sentiment en el cor i està farta, el que ha comprat no té valua. I Peter Lim, que ve a fer negoci, com vaig dir des del primer dia, i això no té per què ser dolent, va tindre un greu problema. 11 i 46 tot i ser tard, és moment de repassar el que ha donat el dia d'avui en les nostres 5 fotos. Altra derrota vergonyosa. El Villarreal guanya en Mestalla per 0-2 amb el suplent sent netament superior a un València que no ha comparegut en cap moment de l'encontre. Un València nini. Paco i Estaran ha comparat el seu equip amb l'estudiant al que per molt que se li insistisca no té l'hàbit del treball diari. L'amo contempla la magnitud de la seva obra. Peter Lim ha estat avui en Mestalla i ha pogut veure des de la llotja la realitat de tota la temporada d'este València. Està en xinès després de les victòries de Getafe, Granada, Espanyol i Sporting. Dice molt complicada la salvació llevant que necessita imperiosament guanyar en Màlaga. Dur revés, el d'un València Bàsquet que ha perdut en Múrcia 60-82, perdó, 80-62 i es complica la seva victòria en la fase regular de la Lliga. 11 de la nit i 47 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. En el dia d'avui la pregunta és quin sentiment vos causa este València Club de Futbol? 11 i 47, fem una pausa per a la publi i tornem per a desenvolupar el que ha sigut esta derrota lamentable una més del València Club de Futbol. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Running. familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, oh, oh, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Pues eh, el teu equip i la teva ràdio, que és la que se ho deixa tot per a que puguis tindre la millor informació diària del València Club de Futbol de l'Esport Valencià. Ens agradaria veure aquesta dedicació en el eh, València Club de Futbol. Per què no la veiem? Perquè l'efecte hi estaran, ara sí podem dir que s'ha diluït, i en una frase que avui jo crec que ha retratat el València Club de Futbol. Paco hi estaran? probablement buscant una explicació sense buscar-ho, ha donat un titular extraordinari que deixa transjuir una idea que demostra el que és el València actual, que és que esta plantilla no té avi de treball. Esta plantilla no és professional. Un professional, si ho és, és a dir, si percep un sou, una nòmina, pel seu treball, està obligat a donar el màxim. Després, la seva capacitat li durà el lloc on li correspon. I a millors i pitjors, com en tots els camps. En el futbol, en el periodisme, en la medicina, en l'abogacia... Però el València, <coughs> o els jugadors del València, avui Paco hi estaran. Quan els ha comparat i ha dit allò que este equip és un equip que a dia d'avui no té l'hàbit de treball necessari i que per molt que se li insistisca no és capaç d'interioritzar que té una sèrie d'obligacions amb l'escut, amb l'entitat que li paga, comparant-lo amb aquest fill que no té l'hàbit d'estudiar, per molt que se li insistisca, Paco Estaran ha posat el dit en la ferida perquè ha retratat este València. Este és un València Nini, que Stone va jugar en casa del pare, del pare Lim, que li ha forrat el renyó i que ni estudia ni treballa. Que no dona una alegria. Que no és capaç de tindre la personalitat suficient com per a interioritzar que té unes obligacions. Miren, l'elecció d'entrenadors ha sigut un desastre tota la, tota la temporada. Nuno estava sobrepassat perquè es va clavar en un joc que el va sepultar. Neville és una broma de mal gust pròpia d'un propietari capritxós que no sap el que du entre mans. I Paco Allestaran és la solució d'emergència per a treure el carro del fang. Dit això, entenent que els entrenadors o l'elecció d'entrenadors ha sigut ruïnosa per al València Club de Futbol, i ho diguérem des de les primeres jornades on se qüestionaven uno, la plantilla és la màxima responsable. No són un ni dos, són tres els entrenadors que han passat per la banqueta i amb tres entrenadors les constants vitals l'aroma que emana d'eixa plantilla i d'eixe vestidor és la d'un vestidor acomodat poc professional alié al que es juga l'entitat i al respecte que li deu a l'aficionat que va animar-lo cada diumenge. Si el València no està en perill de descens, és, entre d'altres coses, perquè Mestalla va empentar, com jo no havia vist en molt de temps, davant de l'Espanyol i davant del Sevilla. Deia abans del partit del Sevilla, de, perdó, del dia d'avui, mai sabrem el que li devem a ese gol d'Àlvaro Negredo al Sevilla i a eixa victòria en Barcelona. Veient el que he vist avui, em reafirme. Déu sap on estaria el València si no arriba a ser per aquestes dues situacions. Este és un equip descomposat. Descomposat per la mala gestió <coughs> d'un amo que no sap el que té entre mans. I que algú fonamentalment els que estan en València han de tindre la personalitat suficient per a honrar el seu sou de dir-li al propietari Eixina anem a desfer esta societat has comprat un equip eres el propietari te devem la vida però això no faculta el que totes les decisions que, estan, que estàs prenent siguen una errada darrere de l'altra esta plantilla es egoísta, caprichosa e indolent, plantilla nini, entre d'altres coses, per la gestió del club. En un club en el que l'entrenador feia el que li donava la gana i entraven futbolistes sense nivell en la plantilla i no passava res. En un club en el que l'entrenador estava més pendent d'agradar a l'amo i y veure si no va ser l'únic en el club que està sols pendent d'agradar a l'amo que d'entrenar i no passava res en un entrenador que estava més pendent d'afavorir als jugadors de Mendes com en el cas de Rafa Mir que de guanyar partits en la Champions i no passava res en un club en el que venía un entrenador que no conocía ni el idioma, ni la liga, ni la plantilla, ni el fútbol español. I no passava res. <laughs> En un club en el que has estat 12 setmanes sense guanyar i no passava res. En un club en el qual el Barça te fa un 7 a 0 jugant a mig gas 45 minuts i no passava res. En un club en el qual eres la mofa y befa del fútbol mundial después de que el entrenador se falla, como se dio vulgarmente en castellano, la pizza un lío en un cambio de banda del Atlético de Madrid. Y no pasaba res. En un club en el que el entrenador, si no arriben a destituirlo, se le daba dos semanas a la selección inglesa. Y no pasaba res. en un club on un futbolista com Feulí s'ha passat mig any que no li queden ungles de rascar-se allò que vostè i jo sabem. I no passava res. I com no passava res, i no passava res, i no passava res, i no passava res, i no passava res, si vostè és treballador per compte alien, si vostè té un treball, de moment enhorabona, perquè el país està d'aquella manera. Si vostè és treballador per compte alier i veu que el vaixell s'enfonsa i que els de dalt no fan res, vostè diu... Vostè, si a més té per passar de rendes com els futbolistes, diu... Si al de dalt no li importa, a mi me va preocupar. Pues això, ixa, ixe és el diagnòstic del València esta campanya. no passava res, no passava res, no passava res, no passava res, i no passava res. I Paco ahí estarà en un moment donat, quan els futbolistes se veuen amb l'aigua al coll després de perdre les palmes, aprieta una miqueta l'amor propi, perquè igualitat tenen, bueno, trauen endavant, tres partits, és també la primera part contra el Getafe, és també la primera part contra les Palmes, encara que no els guanyes, i traus 9 punts, escolta, fonamentals, eh? que menys mal que arribaren les victòries ixes, perquè aquells que diuen que en 37 i 38 te salvaves, esta setmana per baix ha guanyat l'Sporting, ha guanyat el Granada, ha guanyat el Getafe... <laughs> menys mal, eh?, que t'has plantat en 43. Ara, esta plantilla, exceptuant dels dos únics que ho patixen i ho senten i tenen amor propi, i me podeu dir el que vos dona la gana, que són els dos de la casa, la resta com era antic, hi havia un grup dels 80 de la movida que era Dinamita pa los pollos. Pues a dinamitar. Esportivament parlant. Quatre càrregues controlades d'amosar l'esportiu i a dinamitar la plantilla. És que esta plantilla no té per on agarrar-la. No té avi de treball. Molts no tenen el nivell mínim perquè són encalomes de Mendes. I ara este estiu volem definitivament cap a on s'encamina el València. No vull ser excessivament pessimista, com no volia ser excessivament optimista quan el València guanya en el Camp Nou i guanya... No. Crec que en la... Eh, en la, el eh, terme mig està la virtut. Però sí que és cert que avui t'ha tocat la cara, t'han tocat la cara els suplents del Villarreal jugant la segona part a mig gas. I que no ha sigut incapaç ni tan sols de plantar batalla. Crec que aquesta circumstància mereix, com deia, com a mínim, com a mínim, el saber cap a on va este club. I certament, amb el que està sonant, Borja Bastón, Halilovic, Pablo Sarabia, no són futbolistes de la jerarquia necessària com per a pegar-li la volta a aquesta situació de cara a la temporada vinent. És el mateix perfil que ha fracassat en guany. Ara, si dius, no, és que este és, el, és el projecte de Meriton, ja anem a, durar, ja anem a dur a un entrenador especialista en treballar en plantilles joves, perfecte. Però no vengau que voleu fer un equip campió d'Europa. A la gent ara mateix li causa més cansament, més intranquil·litat en castellà la paraula és desasosiego. No tindre clar quin és el futur perquè així ningú parla clar a la gent li causa això més intranquil·litat que la temporada que és per fer-se-la mirar, eh? La temporadeta és... Eh, canela fina. Eh? La temporadeta és... Con la dos bochos pintante en el manicomi. Agárrate al pincel que manduc l'escala. I és la temporada del València. Del València, nini. Ni estudia ni treballa que ha conformat una pèssima direcció. I torna a dir, més enllà de que puga estar més a prop o més lluny a voltes dels que estan així, la culpa és dels que prenen les decisions perquè així fan falta executius 24 hores des de que s'alcen fins a que es xiten pendents del València i que puguen tindre capacitat de decisions. Si cada volta que has de destituir un entrenador perds una setmana anant a Singapur, reunint-te la... A Xina no funciona un club. O el València, o Peter Lim, que és el propietari, se dona a Gunter que ha de virar el seu projecte. Jo no dic que Peter Lee no vinga a fer diners, si ve així va fer diners. Si alguns pintaren que amb l'arribada de Peter... Mira, com sempre dic, en el terme mig, jo no crec que Peter Lee siga un jeta que ve a fonar això i pirar-se, ni crec que amb Peter Lim venia el manà que anaven a de jugadors de primera talla mundial i que el València deixava de ser un club venedor qui hagi donat una versió, la de l'optimisme o la del pessimisme absolut, a, allà ell. Allà ell. Un servidor s'ha endut per les dues parts. Perquè com aquestes dues versions volen adhesions inquebrantables i a mi ningú me diu el que tinc que pensar, jo dic el que crec. Això sí, també dic una cosa. También digo una cosa, ¿eh? A Peter Lim li dones estiu. O este estiu canvien les coses radicalment o anem a veure les coses. Per cert, me diuen que Televisió Espanyola ha anunciat que Paco Gémez anunciarà el seu fitxatge per el València Club de Futbol. Ja volem, perquè també qui ho diu en Televisió Espanyola, que Roberto Gómez, pues sí, home, donar-ne-ne dona moltes. Ara, encertar-ne ja és altra cosa i això del periodisme, més que de llançar noms, se tracta d'encertar. Almenys, si no els dones el, prim el primer, almenys es tracta de ser fiable. Ja veurem. 12 i 3 de la nit. Després entrarem en tertúlia, però no podem oblidar, entre altres coses, que demà juga el Llevant Unió Esportiva i que el Llevant en el dia d'avui, o en este cas eh, de cara a partir de demà, ha recuperat Juan Fran a temps, però que, lògicament, amb l'entrada de Juan Fran, David Navarro, després, sobretot, del paperot en els últims partits, eh, eh, passa a ser una altra volta eh, el descart. Eh, també hi ha que dir eh, que entra en la convocatòria el denostat Lucas Orban i que no viatgen Jefferson Lerma sancionat ni Ivan López, tot i disposat ja oficialment de l'alta la, eh, mèdica cosa que no té encara a Toño. La resta dels eh, descartats són els habituals Gilas, Xumetra i Trujillo en este cas. I que eh, per part del conjunt del Màlaga, eh, eh, Wellington i Recio també se perden el partit. las posibles alineaciones para el día de Madel del es en el día en el, per del conjunto de Rubi, la formada per en portería Ampedo Pedro López, Medjani, Fedal Juan Fran en defensa, doble pivot amb Simao y Camarasa, dreta, Cuero, Esquerra, Morales, Dalt, Rossi y Daverson. perpar del Málaga Ochoa en portería Am Torres, Filipenco, Alventosa y Rosales en defensa, eh, perdón eh, Rosales, Alventosa, Filipenco y Torres en defensa, eh, Juan Pi, Fornals, Camacho y Chori en el centro del campo, y Dalt, Charles y eh, eh, Shop, el davanter del conjunt eh, llevantinista. És eh, en el dia d'avui el partit eh, que eh, jugarà demà 8 i mitja el llevant Unió Esportiva, un llevant al qual se li fica la cosa molt complicada després de les eh, victòries este cap de setmana en la part baixa de la taula classificatòria de Getafe 0-2 en Coruña, de Granada 3-2 a les Palmes, d'Espanyol 1-0 davant del Sevilla i de l'Sporting de Gijón que també guanyava este cap de setmana el divendres en el seu partit. Per tant, el Llevant no li val un altre. O guanya o demà serà matemàticament equip de la segona divisió perquè eh, es quedaria a 6 punts eh, entrarien els triples empats, etc etc, eh, però no hi hauria ja pràcticament possibilitat per al Llevant Unió esportiva. 12 i 5, estarem pendents demà d'aquest partit del conjunt Granota i hem d'estar-ho del València Bàsquet, que en el dia d'avui ha palmat, i a més de prop, eh, del prou, 80-62. Se li complica molt la possibilitat de ser primer en la fase regular de la Lliga Endesa. En Murcia ha estat Juanma Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Què tal, eh, Manolo? Bona nit. Pues no n'hi ha hagut bones notícies des de Murcia després de la derrota avui del València Bàsquet que ha vist truncada la ratxa de tres victòries consecutives que portava fins a la jornada d'avui en un mal partit, sobretot en la segona part del València Bàsquet, que ha caigut, sobretot, en l'apartat físic, que és on ha volgut atacar més l'equip murcià, l'equip de Catxicarís, que ha sigut superior en aquesta situació. No ha començat malament el partit per al València Bàsquet, que estava treballant molt bé l'aspecte defensiu i sobretot també estava anotant en relativa facilitat. De fet, al primer quart el València Bàsquet ja portava cinc triples i recordava un poc la bona seua ratxa des del tir exterior que va exhibir en l'última eixida davant el Guipuzcoa on se va aconseguir el, el rècord. A partir d'ahir l'equip s'ha anat al descans guanyant per 8 punts, controlant totalment la situació, però després del passe pels vestidors. La situació ha canviat totalment. El Múrcia s'ha envalentonat, l'ha ficat una marxa més intensa al partit i a partir d'ahir el València Bàsquet s'ha vingut a poc a poc cap avall. El parcial de la segona part lo diu tot, 44 a 17 ha perdut el València Bàsquet que no ha aconseguit anotar ni un sol triple en esta segona part i el Múrcia, sobretot amb el bon treball de Carlos eh, Cabezas, també ha ajudat amb la intensitat de Sadiel Rojas i el bon treball que també ha fet Scott Good des del perímetre amb eh, José Ángel Anteló han sigut superiors a un València Bàsquet que no ha trobat la forma, la solució i recordant un poc des de la distància la eliminatoria davant el Limoges on el conjunt valencià en la segona part se'n va anar totalment de partit i de guanyar, eh, que ha guanyat inclús per 11 punts en la segona part, ha caigut per més de 20 eh, durant alguns minuts de la, de la segona. A la fi, derrota per 80 a 62, que deixa l'equip valencià ara mateix pues no depenent de si mateix per a ser campió de la fase regular, ara mateix empatat amb el Real Madrid i sobretot en la intenció de poder guanyar el pròxim diumenge al Barça en la Fonteta per tal de no sofrir tampoc eh, perdre aquesta segona plaça, que ara mateix és l'objectiu immediat, encara que todavía encara se podria bastar aquesta primera posició. Simplement destacar com una anècdota, encara que una derrota pues, eh, no té relativa importància, avui ha jugat Jordi Trias, el que ha sigut el seu partit número 400 en la seva trajectòria a la Lliga ACB. gracias Romero. No esperaba esta derrota de Valencia Vázquez, sinceramente y me amb esta diferencia eh? 80-62, eh, el paso ha de aquella manera, y sobre todo porque se le complica al Valencia Vázquez, una cosa que nos feia ilusión que es que Valencia Vázquez, por primera vuelta, eh, no sé per a pero primera vuelta en la segunda temporada pudiera quedar campeón de la fase regular, al menos escolta, eh, era un eh, un, eh, una empenta moral que de cara als playoffs jo crec que li haguera vingut molt bé. No està encara eh, perdó tota aquesta possibilitat, però amb la derrota d'avui es fica certament complicada la possibilitat que València Bàsquet puga ser eh, ja primer de la Lliga regular encara estarem pendents del que puga fer l'equip de, en este cas, eh, Pedro Martínez. Les 12 de la nit i 10 minuts, tanquem la primera parla informativa i entrem ja en el terreny del debat de la tertúlia de l'anàlisi, així a Esports 97 nit. Esports 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i 2 minuts arranca el des de debat tertúlia i anàlisi a a Esports 97 nit. Abans, com sempre, vos eh, recordem la pregunta en el dia d'avui que vos fem és quin sentiment vos causa este València Club de Futbol? És la pregunta que fem en el arroba esports 97 nit. Quin sentiment vos causa este València Club de Futbol? Jo deia, després de la roda de premsa de Paco i Estaran, que a mi sí m'ha agradat, al contrari que ell i el seu equip en el dia d'avui en el partit, però sí que ha donat tres frases per a mi eh, fonamentals. Frase número 1, no li hem donat res a l'afició, inqüestionable. Almenys ja hem passat el Rubicón d'entrenadors que veien partits que no veiem la resta. <clears throat> la segona frase com diu això no s'acaba en el moment en què s'acaba la temporada. Aquestes temporades deixen empremta, deja huella, ha dit. La gent no espera que l'any que ve això comence i València comence a ser un equip fiable i a fer gols de la nit al matí. I la tercera, quan li han preguntat sobre com és que els jugadors eh, no li posaven el que tenien que posar quan encara hi ha punts en joc i estan jugant amb l'escut del València. I Paco ja estan a dir que és com el teu fill quan no té hàbit d'estudiar i per molt que l'insistisca pues no té l'hàbit de l'estudi i jo diria que sense buscar-ho ell li ha ficat una etiqueta perfecta la València este és el València nini la generació nini, aquella que ni estudiava ni treballava pues avui ha quedat retratada en el que és este València un València nini ni estudia, ni treballa, ni té l'hàbit de fer cap de les dues coses i entre altres coses, i aquest hàbit nini ve provocat per la mala gestió de l'amo que avui ha pogut contemplar la seva obra en el seu màxim esplendor. És a dir, el desastre que partit darrere partit ve fent una plantilla mal elaborada, baix uns paràmetres equivocats, amb una elecció d'entrenadors nefasta i que almenys han pogut tirar d'arreu final perquè si no, tal i com estan començant a guanyar els de baix, Déu sap on estaria el València Club de Futbol. Arranquem ja la tertúlia, vos recorde, eh, arroba esportgenor tota quin sentiment vos causa este València Club de Futbol, i esteu despatxant-se a gust, com no podia ser d'una altra manera. S'incorporen ja a la nostra tertúlia Eduardo García Beldamigui. Hola, Migui, què tal? Bona nit. Hola, què? Bona nit. Com estàs? Pues espero estar lúcido, porque son las 12 de la noche y, <laughs> espero encontrar bien las palabras para definir lo que ha pasado. Estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. se acompaña desde Barcelona el redactor en cap de primera línea, Paquito Gisbert. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy bien, aquí estén. ¿Cómo estás? Bé, bueno. <laughs> De qué <laughs> manera. Y se incorpora Exacto. Y se incorpora desde de estadio de Mestalla, Como siempre, fantástico en la tasca, Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal? Què tal, Manolo? Buenas. Jo no sé si esteu d'acord amb la meva percepció de que no buscant i ser titular, però que avui Pagoy estarà etiquetat perfectament al seu equip. Este és el València Nini. Bueno, jo crec que si els futbolistes se'ls ha dit el mateix en, en el vestidor, me pareix perfecte. Si els ha dit una altra cosa i, o no els ha dit res i raja posteriorment en roda de, de premsa, encara que així moltes voltes demanem que els tècnics siguin eh, moltes, moltes vegades contundents Mm, amb els eh, futbolistes si ell no ho ha sigut abans en el vestidor a mi no me sembla bé Tu penses que ell no és contundent en el vestidor? No, no Pregun sí. Pregunte. Quan tu facis asseveració no, és perquè no, la, la última... tens els teus dubtes. No, no, la última volta que ell va dir algo semblant, en roda de premsa va dir os digo esto porque se lo acabo de decir a ellos en el vestuario. Uh -huh. Si ha fet el mateix, me pareix perfecte. Si no, és posar-se en contra a futbolistas. Bueno, igual y igual ya, ¿eh? O igual y igual. Igual lo, del convento. Miki y Paco, ¿es este un Valencia nini? Bueno, yo sabes que suelo discrepar y, enfoco las cosas a veces diferentes. Si no, vens a discrepar en mí, no vingues. Yo, <laughs> vi que me duque la contraria, si no, no te gracia. No creo que es que no hayan puesto actitud. Yo creo que es que el Villarreal ha demostrado que futbolísticamente <clears throat> son muy, muy flojo sobre el, equipo del Valencia, ¿no? Que hasta el plan B ha dejado en evidencia al plan A del Valencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo, en principio, que no hay ningún jugador que cuando sale, sobre todo encima en su campo, pueda asumir como ha asumido el Valencia sin actitud el chorreo que les estaba pegando el Villarreal, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que es porque no han podido, porque se les veía unas caras de impotencia eh, muy, muy importantes. Y en lo que decías de Paco Allistarán, yo eh, tengo mis dudas. O sea, eh, ha habido en estos partidos al principio que no me gustó contra Las Palmas, después los resultados le acompañaron un poco a decisiones, pero yo, por ejemplo, he visto decisiones que él no me puede decir que es lo mismo que digo en el vestuario porque obras son amores y no buenas razones. ¿A, qué te referís? Pues, por ejemplo, creo que hay una diferencia abismal entre Paco y Negredo, y si hoy has puesto a Negredo es por tenerlo contento. O sea, no me creo yo que lo haya puesto por una decisión deportiva. No me lo creo. Entonces... Me, encanta, Miki. ¿Me entiendes o no? Creo que, que, él ha intentado eh, después la segunda parte pone a Enzo, o sea, casi te podías haber acertado todos los cambios de decir, hago lo que le gusta a la afición y mantengo, sin que los tres o cuatro capos del vestuario los tengo que tener siempre contentos, y entonces no, si ya juegas queriendo hacer que los capos estén contentos, no me creo que después les diga lo que les tiene que decir, que a mí particularmente lo que ha dicho me parece flojísimo para lo que se ha visto. ¿eh? <laughs> Paco, València Nini o no Nini? Eh, sí, sí, sí, perquè ni fan una cosa ni fan l'altra, no? <laughs> A mi, a mi la impressió que m'ha donat és que el, el, eh, el València en els dos, tres últims partits mm, ha, ha aconseguit l'objectiu absurd este que ens trobarem a, mitja, a, mitja, a mitja temporada, que és mm. salvar-se del descens, i que després s'han relaxat. O sigui, és el que ha passat avui, el que ha passat l'altre dia, el dia del Getafe, però són equips que en teoria el València hauria haver-les guanyat. Els, els tres partits de Sevilla, eh, Barcelona i Eibar va donar tot, que van, pràcticament van ser els, els tres únics partits que ha jugat el València mitjanament bé en la temporada i després bueno, s'han relaxat a que, a que acabe. Jo estic molt d'acord en la frase de que, de que una temporada s'acaba i després... Eh... De que hi empremta. Exacte. Jo, jo, jo, jo també. A més, me pareix una frase molt ja. encertada de l'entrenador. Eh, no me tenía que recordar el després de Koeman eh, eh, va, a venir una Emery en un equipàs, porque es el millor que ha eh, una el Valencia va ser sexto en la Liga sí, sí. sí. en la Liga, efectivamente <clears throat> Era un equipo en Villa, en, Joaquín, en Silva... Mata... no, sí, Mata... Sí, sí, sí, Mata, Morientes... Albelda, Albiol, Marchena, Pablo Hernández, Baraja... efectivament, i, i van ser 600, efectivament. Era l'any després del, de la hecatombe que va passar en Koeman. O sigui que no esperem que l'any que ve, per, per molts miracles que vinga un entrenador miracle, que no sé què vindrà, perquè el que sona tampoc té molta pinta de miracle, eh, passarà una cosa molt diferent a lo que va passar fa, que són 7 anys, no? Pues 7 anys. Uh -huh. Bueno, yo... Bo... Sí, sí, sí. Mm, yo no diría, bajo mi opinión, que la etapa Cuman fuera tan desastrosa. O sea, creo que los clubes ya eran cosas salvables, una Copa del Rey y Juan Mata. Fíjate. No, y otra y otra importante, los clubs es muy difícil hacer el cambio generacional. El Cuman intentó hacer ese cambio generacional y convirtió el cambio generacional en un conflicto ese conflicto... Pero que va a como un caballo en una cacharra. Muy bien. Eh, el conflicto se pagó al año siguiente no por Kuman, porque Kuman se fue, sino porque ese conflicto siguió existiendo y al cabo de un año hubieron varios jugadores que desaparecieron del Valencia, es cuando el Valencia volvió a pegar el salto. Sí, pero antes de continuar, ya teníamos el parmédic de Denis Cherisé, Folgado. Sí, bueno, no tenemos tampoco más no, no, massa, tampoc. massa dades, es lo que comunicaban desde el Departamento de Comunicación del, del Valencia valga la Redundancia, eh, que parla de que seris se retirado en molestias en el recto anterior de la seva cama a esquerra, la mateixa zona un va patir l'anterior lesió, que serà sotmès a les eh, proves pertinents 48 hores de, després, Manolo, uh mhm. -huh. i que després d'aquestes de, proves que se li practicaran d'ací 48 hores, pues coneixerem l'abast de, la, de la lesió. Volem com està l'assunt. Eh, bueno, eh, Miqui, eh, Paco i Salva. Miqui ha dit en la seva primera radiografia que no ha vist avui falta d'actitud, si més no ha vist impotència mm -hmm. en els eh, futbolistes del València Club de Futbol. Recordem, contra els suplents del Villarreal, en un Villarreal que en la segona part en la segona part eh, alça alçat el peu de l'accelerador perquè, com és normal, tenien el cap el que es mm. juga en Anfield el, el mm. dijous. Jo no sé si esteu d'acord i, sobretot, quin palet heu vist, mm. perquè jo moltes voltes me diuen que peque d'optimista, jo tinc la meva manera de veure el futbol. A mi el València de la primera, contra la, de la primera part contra les Palmes, tot i pedre, m'agrada el segon me paregué horrorós, el partit contra, del València contra el Sevilla me paregué un bon València, el partit del València en el Camp no me paregué un bon València, el partit contra l'Eibar me paregué un bon València, els primers 30 minuts contra aquestes me en bons, els altres 60 no, i en l'era d'avui jo no he vist al València. Quan tinc que tirar flors, tire flors, i quan tinc que pegar pals, pegue pals. Jo en el partit d'avui és que he vist un Villarreal tan superior des del xiulit inicial fins a la fi del partit que vull preguntar quin no. partit heu, vist vosaltres. Fíjate, jo en, en lo de los partidos haría más matiz, o sea, contra el Sevilla no se juega todo el partido bien, todo el partido bien. Además hay un plan B también del Sevilla. En Barcelona, la primera media hora te podía haber metido dos o tres el Barcelona. El único partido que se ha sido verdaderamente superior ha sido el Eibar. Los demás ha marcado, si el Sevilla hubiera sacado uno a uno sin marcar al final, estarías hablando de otra cosa. Pero bueno, lo, que ha marcado el partido mucha diferencia ha sido, yo creo, en la filosofía de un club. Un club. Ha hecho Un club como el Villarreal apuesta porque hemos de jugar a fútbol y la cantera hay una serie de posiciones que nos las tiene que hacer. Sí, y no ha un tercer jugador, se ha dicho Toni Alegre al principio del partido porque estaba tocado, Se ha dicho que ya había un tercer preparado también para Isil en el día de hoy y donar relleu als principales por eso, Por eso te digo que eh, los, no sé cómo digo, a Berlán Santos, Danilo, hay una serie de jugadores que el Villarreal los tiene que hacer en su cantera. Y entonces eso al final los jugadores salen como es el espíritu de ese equipo que es jugar a fútbol y yo creo que hoy han demostrado que es que, eh, porque estamos hablando de jugadores como Samu, como Nahuel, como Samu Castillejo, como tal, que también son jóvenes. Adrián Marín, Rodrigo. claro, es que, es que son jóvenes también. Y entonces decimos, esos jóvenes sí que juegan. Hmm. O sea, que no es problema de ser joven, es problema de ser bueno. Bueno, és un problema també de metodologia de treball, és un problema d'entrenador de, de, de, i és un problema de saber on vas, que és una que el València no, no sap. Jo, respecte al futbol d'avui, la setmana passada, i no soc sospitós, perquè ho vaig dir i ho he escrit esta setmana en Superdeporte, jo la setmana passada en Getafe vaig veure com l'efecte Paco Ballestaran se va esvair. I el dubte que jo tenia era si els futbolistes anaven a recuperar les prestacions que havien oferit davant el Eibar o si tot anava a continuar eh, igual que jo ho vaig veure el dia del Getafe. El dia del Getafe jo vaig veure molts clichés mm, que me recordaven a Nuno i que me recordaven a, a Neville. I jo vaig veure un pas enrere en l'efecte ja estaran. I jo així vaig definir que probablement l'efecte ja estaran era com l'efecte gaseosa o com l'efecte gas del tècnic que arriba a un vestidor i que se troba amb una plantilla que vol agradar al tècnic. I a partir d'ahir rendís un, dos partits i acte seguit torna com es diu en, en castellà, a les andades. I avui jo he vist al València eh, igual que en Getafe o pitjor. Per tant, Manolo, com que ho vaig dir la setmana passada, me reafirma en el que vaig dir. Al final, l'efecte ja estarán, se va acabar el dia del, de l'Eibar, se va acabar a Getafe la setmana passada, on ja va desaparèixer, i avui, Manolo, pues, hem comprovat que és el mateix València indolent de tota la, la temporada, que a més li ha passat una cosa molt semblant a lo que li va ocórrer el dia de l'Atlètic Club de Bilbao. Valverde va pintar la cara amb els no habituals en aquella eliminatòria de l'Europa League i avui te la pintava també Marcelino de la mateixa manera eh, amb els no habituals. Per tant, per a mi, Manolo, jo esta, esta pel·lícula d'avui ja l'he vista al llarg de tota la temporada, amb Nuno i, i després amb, amb Neville. I per a mi l'efecte ja estaran ja, ja s'esvaït. Són els mateixos futbolistes que ni van rendir amb Nuno, ni van rendir amb Neville i ja no van a rendir amb Allestaran. Allestaran a partir de ahí, yo creo que esta semana eh, la columna Superdeporte acabava així, Suso, que no t'enganyen. engañen. pues efectivament, Suso, que no t'enganyen engañen per dos tres partits bons, perquè la neteja del vestidor ha de ser important. Paco. Bueno, menos, menos mal, menos mal que, eh, que ha hagut efecte ahí estarà, perquè si no estaríem parlant de 37-38 punts i estaríem cagats, eh? Ara mateix cagats tots perquè els de darrere venen apretant. O sigui, 35 punts s'ha posat la salvació, crec que és el llevant no guanya demà mm, està allà al Pou. Pou, sí. al Pou. Al Pou o, no matemàticament, però les possibilitats crec que són... D'un triple o quàdruple empat. Exactament, mínimes, mínimes, mínimes. Eh, i respecte a lo que dius del Villarreal, només n'hi ha que veure la taula de segona B. El Villarreal B és líder, eh, està ja en promoció d'ascens, el València es va salvar precisament l'altre dia, el, el dissabte. Mm -hmm i ha fet una bona campanya eh, Curro Torres. En de, equip, de fet, però... és la primera volta en 13 anys que l'equip no se juga la permanència a l'última jornada. Eh, exactament, efectivament. Jo eh, tirem molt la culpa als jugadors, jo crec que els jugadors tenen la seva part de culpa, jo crec que tot eh, el problema és tot l'ambient del club, o sigui, com s'ha planificat tot, eh, com ha arribat el, el senyor Lim el mm. que tu deies, ben eh, París, que l'última vegada que vaig, vaig entrar jo en tertúlia, no? pues és la seva joguina i el tio està jugat en, jugant amb això i crec que li és igual si el València està en primera, mm. en segona o en lo que siga. Jo recordava amb un amic parlant després del partit, que m'ha tocat des de València per parlar del partit, mm -hmm. eh, recordava el cas del Cardiff, no? El Cardiff el va comprar un empresari, no sé si tailandès o alguna cosa així. Vincent Tan Exactament. Mm. I el, el que duia els pantalons per, el, per, el, eh, <laughs> per més sí, amunt del eh, El, Bueno, el, el que va canviar el, inclús el color de la samarreta. El color de la samarreta. De blau a roig, eh, sí. I l'escut, va posar un drac. Exactament, no? Sí. La gent anava al camp, la, quan anaven, perquè després ja deixaren d'anar, en mm. l'antiga camiseta. O sigui, sí, sí, sí. és a dir, eh, eh, probablement s'ha tocat un tio així, el, el Lim. O sigui, pensaven que ens tocaria un xec, tipo el del PSG o el del Manchester City o un Abramovich, pues no. També és cert que estos, Paco, perdona que te falta, eh, perquè també crec que hi ha que puntualitzar-ho tot. Sí, no són tan estridents. Primer no són estridents, però, no, sobre, però sobretot al el PSG li ha costat 5 anys que l'equip mm. comença a tindre certa presència continuada en Champions. I el Chelsea. I el Chelsea també, no sé el que sí. se va gastar el en un sí. principi Abramovich i el City, i el City igual, els dos. Correcte. Evidentment, és una qüestió de paciència, és una qüestió de paciència. El que passa és que ningú, cap dels, dels equips que estem parlant, eh, a, part, a banda de que han posat molt, molta més pasta els, els, els propietaris d'estos mm -hmm. equips, ningú d'estos eh, ha passat un any com el que ha passat el València. O sigui, el, el derrumbe tan gran que, que, que, que ha sofert el València, que ara estem parlant de que la plantilla no serveix per a res, jo no estic del, del tot d'acord. O sigui, jo crec que hi ha jugadors que serveixen, el que passa és que Es una miqueta lo que va a pasar en el so, Però sospites de la seva implicació, Paco. Sí, pero no de todos, de Eh? O sea, yo ya ni El problema yo crec... Dis-me quins. Jo, de Barragán, estoy hablando de Diego Alves, mhm. Estoy hablando de jugadores... Eh, no, pero de qui eh, fies, de la implicación de qui fies. Yo he donado dos noms y sé que me van a acusar de lo de siempre. de igual de la Terreta. Me dona igual. Evidentemente, al Cácer... Yo, José Luis Gallego pago el cácer pero a mí a, partir de ahí. Evidentemente. La resta práctica... Bueno, i crec que és un tio noble, el que passa és que no dona més és Javi Fuego. Efectivament, després està Javi Fuego, jo crec que Mustafi també, encara que no haya tingut una bona temporada, jo crec que Mustafi està implicat en el projecte, igual m'equivoque, eh? Uh mhm. -huh. igual estic dient nom, sí que jo que Sí, però me vas a donar com a molt 5 o 6 noms, no me vas sí, a donar sí, més. Sí, eh, sí, jo crec que és dos porters, o sigui, jo crec que n'hi eh, ha 10 jugadors que probablement vale. se salvarien d'això. I què facen els altres 14? Perquè si te pots llevar damunt, avui ha sigut un senyor en roda de premsa que diu a l'Alçado i diu, jo tinc 5 anys de contracte. No, no, clar, evidentment. Si és que això és el problema. Mm. és el problema. S'han fitxat jugadors com Aderlan Santos. <laughs> És que això és el problema. No que s'han fitxat, sinó com te'ls vas a... Vull dir, el València vol llevar-se de damunt a Barón Negredo. Això és una evidència. Sí, però avui estava titular. que és algo que a mi no me cuadra. Vull dir... El matiz, tio que parlava de la cultura del club. No, no, no claro. Si este futbolista el vols traspasar, jo no entenc per què este futbolista avui li passa per davant a un futbolista que per a tu és pilar per a la pròxima però, temporada, però... que s'està jugant l'Eurocopa i que ve de fer en dos partits quatre gols. És que és el que estava dient jo abans, no eh, Salva. No, no, és que jo crec... Mira, eh, parlaven, la setmana abans de, de destituir a, a, a Gary Neville, parlaven de que n'hi havia jugadors que s'havien borrat i, par, i, i, posaven noms. Diguem, Diego Alves, Barragán, pues, diguem, diguem tres o quatre Dani Parejo. El, el primer partit, el primer partit, Enzo Pérez. jugaren tots. El primer partit jugaren tots. tots tots, els va posar tots de titulars. Excepte Fegulí, que va ser suplent, bueno, però sí. que venia de jugar dos partits a la selecció, jugant tots. Exacte, er, Excepte, exacte. efectivament. Bueno, que es va posar a tots. Però Fegulí està en València per lo mateix que tingui un peine en casa. Sí, eh, el tinc, però i què? però Fegulí va comptar amb ell fins que va passar lo de l'espantada, que no va, no va presentar-se a l'entrenament. Mm, Fegulí però... compta en ell, bueno, eh, comença a advertir-lo eh, amb, les, amb els fets que és deixant-lo de suplent dos voltes i després el partit contra el Sevilla, que és el segon partit que el deixa de suplent, i que quan ix no corre, però no corre, no corre ni en el gol abraçar-se amb la resta, sinó que passa i se'n va acabar al mig del camp caminant, després quan acaba el partit i li diuen puja't a la bici, ja, no és que me fa mal el turmell i no vaig aixir entrar després del partit, li diuen vale, puja't a la bicicleta i fes bicicleta estàtica, i aquell va fer com, Roming, com Rominger en el Tour del 93, peu a terra, dos minuts, aire, mm Bueno, pero va a confiar en él desde el principio. a decir que... la posibilidad de a vos si te al carro porque tienes sospites de tú. Y a la primera se va a borrar. Eh, bueno, mira, yo eh, el otro día hablé de que, de que el tiempo corría en contra de Paco Ayestarán. Tú cuando haces el cambio de entrenador, si las primeras semanas haces lo políticamente correcto, todo el mundo está contigo. Pero cuando empiezas a tener que tomar decisiones, la plantilla, los que no juegan al final también los tienes en contra. Y él es lo que no ha intentado. Pero bueno, pero yo lo que te quería decir es que mm, voy a no ser políticamente correcto. O sea, todo el mundo habla de que si Aderlan Santos, de que si Danilo, de que si Pepito López, de que si Juanito, y no oigo dónde está Rodrigo, dónde está André Gómez. Porque yo me gustaría verlos jugar. sigue bombite eh? Pero digo, me gustaría cuando salen en la, en la terna de los que no rinden, porque hoy lo de Andrea ha sido para matarlo, ¿eh? Pero para matarlo, un jugador que es un medio de, ataque, de llegada, que condiciona las alineaciones, condiciona el esquema, condiciona la forma de jugar y mete en dos años cuatro goles, explícame qué medio de ataque es. Ahora te, te, barallarás, en cara que no te creo que se han salvado folgado, pero yo que no soy sospitoso de defensar a André Gómez ja fa temps que vinc dient més bonico que bo Muy jo, bien. jo dic que a mi la, la impressió que m'ha donat avui André Gómez és d'estar fora extramotivat no extramotivat, sinó amb una voluntat major de quedar bé perquè ell sap que el seu nom està sonant per anar-se'n i no vol donar la sensació d'esborrar-se i que estava tan atabalat que ha sigut pitjor encara, el remei que la enfermedad. Mm. Un segundo delantero que no, mete no, no, no. tres goles no, no, y uno no, no, porque no, no, el portero no, no, se lo da... explícamelo porque es que ahí es donde no vamos a mojar al aire. Porque hasta... Y yo digo, ¿eh? Por eso, por eso te digo, o sea, son de los jugadores que a lo mejor puedes traspasar caros aún porque tienen nombre y estás haciendo más, más mella con otra serie de jugadores. Yo cuando oigo que Rodrigo es muy bien, Rodrigo ahora está bien y Mina es malísimo, me, me, hierve la sangre. O sea, digo, será, trotará mejor y correrá más, más bien Rodrigo. pero al final juega la mitad del otro y mete el doble de goles, que es en lo que se valora un delantero. Y trabaja bastante más. 12 i 32. Fem una posa per la publi. En tornar llegim alguns missatges. Tots va ser impossible. Gràcies per la vostra participació. I continuem ahondant en esta història després de el paperot d'avui del València que ha palmat 0-2 contra els suplents del Villarreal. Eixint, com sona, això sí, amb l'amo en la seva llotja privada mirant l'extensió i la grandària de la seva obra. 12 y 32, fem una pausa y tornem de seguida així en la 97.7 radio a Esports 97 nit. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Si te agrada el l'esport, esta es la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando, tuiteando, Twiteando tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, el tuiteo. i 35. Eh, quin sentiment vos causa este València? José Clemente. Apatía, asco, vergüenza, desgana, rabia, impotencia, indiferencia, odio, pasividad, tristeza es lo que han producido Valencia. Burgos. <coughs> Molt d'orgull el vist al camp fins al minut 70 la insultant, indignant, trist, escut per terra, xafat i embrutat. Lim espavila. Miliet, eh, que pregunta si en el sopar van a celebrar la salvació. Quina vergonya de dirigents i d'equip. Charlie diu que a li causa tristesa. Parcetamol diu que vergüenza de i d'entrenador. Alberto García, Manolo Alto i Claro, l'ataque, sin paños calientes. Iván, rabia, pena, decepció, desgana, aburrimiento, me quita el sueño, me das, me crea un problema. Eh, Milet diu que haver esta història, indolència, impotència. Datos BCF diu crec que me causa el pitjor sentiment de tots, indiferència. Eh, Alberto García, no ha sido todo malo. Mi hijo de 5 años sigue siendo del Valencia. Mañana al cole, pero no sé cuánto aguantará más. José M. Martínez, multa multa lástima, No es valencia más hoy. Y ellos no merecen duro escudo del Valencia. José Castelló Jimeno, <laughs> indiferencia. Solo quiero que pase esta liga. Y si no se planifique, se hacen las cosas bien este verano, me dará igual todo. Domingo V. Dacano que se va todo a la mierda. Como libre tome decisiones ya. Units, com sempre, admiració. Quan creus que no poden fer més mal, encara te sorprèn i, i aconsegueixen. Ferran Barberà, a mi me dona una malícia de tamany considerable. Xema diu, por no tenim identitat ni model de club, pareix que anem a trompaes. Perdó, por, no tenim identitat ni model de club, pareix que anem a trompaes. No ho entenc perquè ara hi ha estabilitat, no entenc perquè ara hi ha estabilitat econòmica. Marc diu indiferència, a veure com es fa el ridícul, així no passa res, em produeix indiferència. José Miguel La Piedra, Desolución, frustración y un no saber qué es lo que está pasando. BSF diu vergüenza el año que viene que saque el pase Lip y su hija. José diu Siqueira, temporada de altos y bajos. Definitivamente he visto una temporada diferente a todos los demás. Anton Fiber que dio a mí Wipago y Estarán demuestra que no es cuestión de entrenador. sino Crack Diu ahora mismo lo que con Llorente, despegados de la afición, sin proyectos, sin nadie que nos represente. <clears throat> Roberto Galcerá dio el sentimiento es de asco. Paco Orduña, eh, eh, no estaba conversando mal. Diu Cayetano, indiferencia y terror, pero lo que puga bien vindre para la próxima temporada. ¿es lo que tienen que hacer? ¿Serán capaços? Héctor Blasco Mulet, tristeza y y vergonya. Uy, me no es mereixia Carles eh, parla de Mendes también. Óscar NB, Dios el accionista y socio. Mis dos hijos han ido al fútbol. Les he cogido antes de tiempo porque se aburrían y yo la primera parte me he dormido. Alberto García, eh, Twitter no tiene caracteres suficientes para decir lo que pienso. Paco Orduña, Diu, eh, tengo la solución y lo voy a hacer. La temporada que viene dejo estalla por la tele en casa. Eh, eso sí, te vas muy contento, Yaitana... eh, parla el mateix. Elías López diu indiferència i desapego, que el pitjor és que me pot transmetre l'afició, ja ni me cabregen. Ausies Chiles cabrets per les mancances del València són les virtuts del Villarreal, bon treball de Pedrera i fitxatges entrellat. Eh, més, David Amigo Moya diu passotisme i això em dona por. Dani diu estoy cerca de no sentir nada, como prácticamente toda la plantilla. Eh, ni siento ni padezco. Eh, Javier diu asco, decepció i hartazgo Aaron Camo diu, Caron, Cano diu el drama és que quasi per ningú va vindre una oferta la indolència guia esta plantilla feta per Nuno Mendes i Lim Xema diu són, un beninfo, són uns beninfots que em causen fàstic ganes de vendre-los a tots no es pot eixir a jugar en aquestes poques ganes cansancio diu Javier M. de Vidales Aaron eh, Amun diu de impotencia veo que no aprendemos por la plantilla de any que ve ha de ser contrastada y no de promeses com Jarilovic Eh, Pedro dio esta plantilla colección de cromos parece más de Belfi Lilibit que de fútbol. Si coleccionar cromos cambia de paraeta. José Manuel Estela, Diu Sentiment, amor como desde que nací. Otra cosa son los jugadores y las decisiones deportivas del dueño. Eh, José Luis dio Rabia, mucha rabia. El Chinito Recoba Diu ninguno. Comité de Sabios Diu Cabreo, mala leche. Visto conos con los controles de Guardia Civil que se mueven más que estos 11. Eh, César Diu Cansancio, J. Beni eh, Peter Lin, cuenta cuál es tu proyecto, timador. Ima diu pesadilla de temporada en la que el Villarreal les demostra que Totes Force porta la seva recompensa cambio de papers. David y el seients más massa estrets, podrían pegar una becaeta en partidos como el de Més Mes Perdalt eh, diu Virginia es cansancio Rubén García decepción, vergüenza y asco Niebla de unas veces rabia, otras pena y al final indiferencia eh, Chevington José Pastor diu amun siempre Carlos Tigres diu eh, el mismo que transmiten ellos, desgana, dejadez, desilusión. Bueno, pues la gente está caliente, i molta gent preguntamos el que han dit en Teledeporte. Ho ha Roberto Gómez, cadascú que li doni la que considera oportuna a Roberto Gómez. Eh, diu que Paco Gómez en breu anunciarà la seu fitxatge el València de Futbol torna a dir, cadascú que li done com nosaltres sí fem una cosa que no tots fan per ser gràcies a Superdeporte i a Levante per citar informacions donades en esta casa dimecres i dijous eh, com deia, com nosaltres sí que fem el que altres no fan que és citar, nosaltres sí citem I és el programa Teledeporte en el programa Estudio Estadio eh, on Roberto Gómez ha dit que Paco Gémez anuncia el suficiència per el València ja ho perquè Paco Gémez cadascú el col·loca segons la setmana en un club en el Betis, en l'Espanyol, en el València en el Rayo també hi ha setmanes que el col·loquen i en la selecció en la selección, en la española, eh, En cara que pueda semblar que no, Pero sí, a coloca el coloca Eh, eh que ningún coloca ni en el Bayern de Múnich, ni en el Manchester City, ni en el United, ni en el Madrid, ni en el Barcelona, Pero... Mm, a paredes y que le coloquen eh, que tiene una crack mediática pero muy importante este entrenador en, en clubs bueno, eh, había señalado, Miki, eh, dos jugadores con Rodrigo y con André Gómez pero no señalaos en, en que son ellos dos oh, oh. sino en por qué haya una serie de jugadores yo no he ido el ataque tan fuerte como ha habido a La Roca o como ha habido a ...aparejo en, partidos o como ha habido a jugadores determinados y hay jugadores que pasan como, como si no estuvieran en el campo y yo creo que son muy, muy importantes. O sea, que probablemente la desgracia de, de los que queremos que el Valencia vaya arriba es que si quieres vender jugadores, los equipos vienen a por los que juegan bien, no a por los que tú quieres sacar. Y entonces es una situación que, como habéis dicho antes, eh, puede durar años porque a ver cómo te sacas a seis o siete jugadores de los que te han costado 30 millones, los has de amortizar, más el sueldo que tienen. Es muy, muy difícil sacarlos, ¿eh? Paco, ¿tú qué penses? Estén estem, de reconstrucción pero claro mm. ahora hay que pasarme estos, eh? Que ya que a estos, eh? y tenen contracte y cobren una niña Eh, sí, sí. Eh, a veure, jo abans me preocupava d'aquests temes de finances i tal. La, la veritat és que m'és igual, perquè el que està dilapidant la, la seva fortuna és l'IM, no? Uh mhm. -huh. eh, evidentment, això després implica que, que... El problema és que dilapides la seva fortuna i alhora està sota renta València. Sí, sí, es, es, es, que es lo que anava a dir. O sigui, el problema no és que dilapida la seva fortuna, que podria fer-lo perfectament, i a mi em semblaria magnífic, no? perquè total, m'és igual, sinó que després arrossega el València, i és, ese és el problema, no? i que si tu a, a Negredo, clar, si tu a Negredo l'has comprat per 30 milions, si lo tens que vendre per 3, pues eh, estàs palmant 27 milions, que els palma ell, però els, palma, els palma el València, no? Uh -huh. i tots els timos que li ha pegat... Eh, Méndez, Eh, pues parlem de, pues, de tots els que sabem, no, no cal... És que lo de eh. Timos, eh... què vols que te diga lo de Timos? Timo Hildebrand. Lo, lo de Timos... lo <laughs> Timo Hildebrand. També. És que lo de Timos, que són socis, vull dir, Timos, hasta, hasta quin punt són Timos? O són negocis comuns? Que són negocis comuns, eh? Sí, sí, bueno, però a veure, no, no, sé. No, no, no, o sea... no, sí, sí, no, vull dir... Sí, sí, L'any passat, traspassat, Otamendi, pasta. Enguany, André, pasta. Un porter, pasta. Vull dir, són negocis, no són timos. Sí. Vull dir, és el seu amic, és el seu... Però si vaig ir esta setmana en Salford, ahir en Manchester, en ell, perquè va treure la foto un, futbolista anglès, el que després, pues, igual va caure una corra corrar per treure la foto. <laughs> Però la va treure, vull dir, sopes en Suso, l'escoltes el diumenge. I el dimecres te'n vas en Mendes y le pregunté, mmm, Suso me ha dicho esto, Jorge, ¿a ti qué te parece? Y seguro que la, que la conversa va ser esa. Si ara està parlant amb Suso, Pero de además dirá, Jorge, ¿a ti qué te parece? Y eh, influirá más la opinión de Méndez que la, que la opinión de Suso García Pital, desgraciadamente, pero es que es ahí sí. Pero Timo, en absoluto. Pero si ya una línea de crédito eh, directísima capa al Benfica, sobre pagant preu per futbolistes del Benfica, que no valen esos diners, Rodrigo, mm, André, eh, Cancelo, Enzo Pérez, la semana pasada por fin que estaba en Manchester, Jorge Méndez le en Calomar a un futbolista del Benfica, no recuerdo el nombre, Persisanta Santa Quiros al United. Renato. Voy a decir, que no era Renato, Para para ara, son confirmo. El mediocentro. voy a decir, son negocios, son un negocio de venda de futbolistas, es clarísimo, clarísimo. No, no, no, sí, sí, sí però a, a veure, el que se veu des de fora és que si un amic meu t'hi diu compra esto i te'l te, te ven, te ven per 30 milions i no val 30, val, 30, val 15, pues l'amic teu t'està prenent el pues pèl. Si li trau rendiment després, no? Tu creus, te creus que li traurà rendiment a Rodrigo? Vosaltres penseu que, que amb una temporada com esta... André Gómez li vas a traure rendiment moment, ja. Un moment, un moment. La gran pregunta. Vosaltres penseu que una temporada com esta Peter Lim guanya diners amb el València? Jo crec que no. Ah, no, sé, no sé, no sé. Yo de, economía no tengo ni idea, pero eso es pobre Pero, creo que no sé, no tengo ni idea, pero yo no. Yo, fíjate, yo hay una cosa que creo que Peter Lynn, si ha hecho la fortuna que ha hecho, tonto con los números no es. Ah, ¿Pero qué iba a engañar a Lynn. Entonces, eh, eh, yo no sé de qué manera lo recupera o lo rentabiliza o lo hace, eso no lo sé. Pero que seguro que no pierde dinero, yo estoy convencido. Porque además, como ha dicho Salva, tiene negocios con, con su amigo Méndez. O sea, hay muchísimas cosas que tenían un fondo de inversión de jugadores, tenían un tal, tienen muchísimas cosas en común en la de que las cosas no es yo te digo que un jugador es bueno y tú me lo compras al precio que yo te digo. Es yo creo que el Valencia es algo más ¿no? Que es, eh, yo voy, yo me acuerdo la primera vez que vine aquí, hablaron de Abdenur y yo os dije, lo habéis visto poco, es muy malo. Solo es bueno si el equipo juega cerrado detrás. Luego, eso lo sabía todo el mundo. Y ahora ver a quién le endosas un tío que te ha costado 25, 26 millones, que no da un pase al de al lado y, y que ya no lo quieres ni ver en pintura. Futbolista del Benfica es Sánchez. Renato Sánchez. Renato Sánchez. Pues tenía Raúl Miki. Este es el, el... Sí, Santa Quiero y luego el 19 años, 19 añitos. Es un crack. Sí, sí, sí. De los, los ¿eh? mejores jugadores que he visto yo de esa edad son Saúl, el del Atlético Madrid, y el Renato Sánchez este. Si Santa Quiero? eso me parece una burrada con esa edad. No, però com, ah, si, si por Marcial pagaron 80, ¿no? Una barbaritat. Yo per sí, Marcial, sí, no me recuerdo sí, de... que me, me no, está claro. Man de Mareche, Paco. Es la Premier. Man de Mareche. No, la Premier, la Premier paga, sobrepaga no. futbolistes, sí, de sí. sí, sí, sí. 12 i 46, vinga, l'última pausa i tornem per a tancar. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla i carretera de Madrid. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. Eh, mm. El dia d'avui... Jo vull parlar d'André molt ràpid. Sí, bueno, contesta, Miqui. Para que no siga siempre a mí, es que si no, no que, veure, que me jo, contestes sempre a mi me cansa. Una, yo tengo una visión muy personal de André, me parece un futbolista que es eh, un futbolista muy talentoso, me parece que es un futbolista que está superdotat per a jugar al, al futbol. És cert que per a mi esta temporada és decepcionant, però jo li dono... I la passada. Li no, per la, la passada per a mi no, però jo li dono un en cara de, de, de, de, de dubte. Confía en este futbolista perquè a mi que només té 22 anys. Però com quan estava Vanega aquí, Es que yo que todos los años se le daba un, oh, una nueva apuesta. Es que Vanega y era joven. y la vida privada de Vanega y la de André Gómez no tiene no sabores. no, pero me refiero a calidad futbolística porque Vanega la tenía, ¿eh? Sí, pero tú sabías que Vanega Pero yo te digo una cosa, si el que de André repetís el rendimiento de esta temporada, pero a mí es decepción de futbolista, Miki. Solamente cree que no la edad que te el potencial que li La decisión hay veces que no solamente tiene que ver eso, que yo estoy de acuerdo mm. contigo en eso. A mí me parece más menos de lo que parece, mm. pero es verdad que tiene mm. una, una calidad como Rodrigo tiene calidad, pero no, no, no la demuestra. Entonces, si tú el primer año todo el mundo opina eso, le puedes sacar un dinero. Si tú el segundo año haciendo una buena temporada, una mala temporada puede pasar lo que tú dices pero aún le puedes sacar dinero. Cuando tú ya te hayas convencido de que no vale, también se han convencido los demás, ¿eh? Mm. Ya no le puedes sacar dinero. Y entonces el Valencia lo que necesita, lo que yo creo que necesita es jugadores de empaque, competitivos, como era Otamendi, como jugadores así, y no tiene. Y la única manera de que el Valencia genere dinero para poder invertirlo es vender los que en teoría puedes vender. ¿Qué vas a vender a Piatti? que ¿Qué vas a vender a La Roca? ¿A Derlán? ¿A Danilo? ¿A Negredo lo vas a vender? Que cobra 5 millones al año. Entonces, ¿a quién tienes que vender para sacar dinero? y tienes el fair play, ¿eh? André Cancelo y un portero. Pero Cancelo te ha costado 15. ¿Por cuánto lo vas a vender? André te, costa te va a costar 15, también. Claro, pero Andrés es un centrocampista que te pueden dar sí, sí, se para 25 se 30. ya de 35 kilos. Pues, pues eso, pero por Cancelo, por un lateral no pagan No, es muy difícil, sí. Por un portero tú tienes tres buenos porteros, vende uno. Vende probablemente, yo vendería el que más fuera a sacar, a Alves pero porque tienes que generar dinero. si no, no puedes reconstruir. No, no, estoy de acuerdo en eso. Y aparte es, más, es el más mayor que también, ¿no? En, ese sentido, que es un jugador que ha cumplido su ciclo en Valencia, eso está clarísimo. Estoy hablando de Alves. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso te digo... No, yo, yo, estoy muy de acuerdo, de acuerdo en lo que dices tú, Miki, porque además el Valencia tradicionalmente es un equipo que, ve, que ven molt bé. ha pasado poques vegades. Ahí estaba recordando el cas de Aduriz y el cas de Vanega. Son dos jugadores... que els ha venut per poc preu i que, i que fora han triomfat, però la majoria els ha venut per molta pasta i han triomfat o no han triomfat fora, però els ha venut d'una manera justa. Mm, avui estava mirant jo a, a, a Soldado, Soldado va costar 10 milions i el varen vendre per 30 eh, va distar 20 millones y después no ha el soldado que está tal valencia no, pero fíjate, yo lo que sí que es verdad es que yo hoy he visto todo el partido a Soldado y he visto a Negredo y creo que era mucho más barato Soldado, estaba mucho más en forma, está rápido, eh, eh, está, está para jugar. sí. Sí, sí, sí, claro, claro. El problema, el problema fue fichar a Negredo. Esa, es la historia desde mi punto de vista. Pero bueno. Tú ten en cuenta que cuando hablamos de jugadores de esos que el Valencia ha vendido en la cresta de la ola del jugador, le has sacado dinero y después pocos han tenido el rendimiento del dinero fuera de ese club. Porque es complicado después rendir igual que has rendido en el equipo que te ha hecho grande. Es, es complicado. Pero cuando has aguantado a gente como Vanega, os olvidáis de Ramí, cuánto tiempo se estuvo con Rami y al final le tuviste casi que dar dinero y que, se fuera. <laughs> Eh, lo mismo pasó, me acuerdo, con el Kili. ¿Te acuerdas o no? No se vendió en su momento y, y acabaron y dándole dinero para que se fuera. O sea, hay muchas veces que los jugadores tienen un momento que hay que venderlos. Sí. Yo Eso lo suele hacer bien el Valencia, ¿eh? Lo, suele hacer bien. O sea, normalmente. ho feia bé, sí, exacte. Ho feia bé, habitualment ho ha fet bé el València en això. I estava pensant, a Duriz i, i Vanega són els únics que pràcticament regalats han triomfat fora d'aquí. Bueno, rendit... el, el tema de Duriz és diferent. Vull dir, a Duriz, eh, a Duriz era un problema de que ell no volia continuar en el València Club de Futbol estant un any venir la banqueta. Punt i final. Bueno, ho, sí, hem, sí, sí. ho hem explicat per activa i per passiva. Sí, però... Estic, estic far que per a jugar tinc que ser un fill de puta. I això va ser la fase textual que li digué a Duriz, a Braulio Vázquez, quan li digué com és que se decidia per l'oferta de l'Atleti Bilbao i no la del Lío, que havia vingut amb més pasta. Sí. Que necessitava ser feliç on estiguera. i que si no era feliz, per aquesta circumstància punt i final. No, però tu fíjate que, que estamos hablando de que quan a veces se te van jugadores importantes hay que saber el momento exacto. O sea, ponemos, por ejemplo, el, Atlético de Madrid, los últimos años ha vendido a muchos jugadores importantes y sigue siendo mejor casi que cada año que pasa. El problema no está en Vendre. El, eh, el, Valencia era el que a Vendre. Pues por eso te digo. Farinos, Gerard, Mendieta, el Pío. Cada año venía un FUM y cada año mejor. Pues por eso te digo si el problema, si el problema, inviertes bien ese dinero. Que es precisamente la columna megua de demás en mm. Levante el Mercantil Valenciano, Per cert, enhorabona a Levante Mercantil Valenciana i Superdeporte, que ja tenen les seues webs en valencià, cosa que ens agrada moltíssim i de la qual sí, estem molt contents. Per això creiem en la ràdio en valencià i fem ràdio en valencià, eh, en esports en esta casa. Eh, deia, eh, eh, si el problema no es vendes, és el que, és lo que diu demà. El problema està en el que compres quan has venut. El problema no està... Si més pronto més tard, encara que no vengues, els jugadors se jubilaran. Si més pronto més tard tens que vendre. El problema està en el que dugues una volta si has venut. I això és un autèntic problema. No hi ha club que hagi venut més en esta vida que la Juventus. La Juventus, exete Buffon, ho ha venut tot. Per, la, Juve, la Juve, exete Buffon, ho ha venut tot. I la és Juve... mala la Juve? Guanya no, títols la Juve? La Juve va ser tres vegades seguides, eh, va arribar a tres finals de la Champions seguides, venent a tota la plantilla cada any. A tres finals seguides. Sí, el eh? problema no está en lo que vens, en lo de copes. No, no. A veces, cuando no vendes... Es pitjor. Es Tú fíjate, el Villarreal el cuando bajó a Segunda, el con el negrito, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El del medio campo, jugaba en la selección española. Marcos Sena. Marcos Sena. No eh. lo vendió y se arrepintió toda la vida de no venderlo nada más acabar el Mundial. Escolta, eh, el, problema, insisto, l'euro, eh, el problema de esa historia es que a voltes no venen, das un missatge acomodatici a la plantilla també. Claro, pues por eso te <laughs> digo. el problema no està en vendre mai, està en comprar després d'haver venut. Me queden 4 minuts i vull preguntar-vos, el partit d'avui tanca definitivament la continuïtat de Paco y Estran en la banqueta del València. Recordem que el programa eh, de Teledeporte Estudio Estadio en Televisió Espanyola ha dit, en este cas Roberto Gómez, doneu-li a escuela credibilitat que creieu convenient, que Paco Gémez en els pròxims dies anunciaria el seu fitxatge pel València, cosa que no me crec, entre altres coses perquè Paco Gémez, mentre el Rayo no estiga salvat, no va anunciar el seu fitxatge pel València. Paco Gómez jo el puc veure, o me pot agradar molt poquet i pot tindre molts defectes, però tonto no és, i és tan professional com per a no, el seu equip jugant-se les faves en cara de la salvació. Lo anunciará quan, quan, quan acabe la Lliga, Manolo. A mi me parecería, sí. por parte del que haya filtrado eso, una falta de, de, educación deportiva espectacular, ¿no? Sea representante, sea quien sea, uh -huh. me parecería de vergüenza. A lo de Paco, yo particularmente creo que el Valencia tiene que estar por encima de los resultados. creo que esta, la decisión de cambiar de entrenador o no la tenía que tener tomada ya. avance de. Ya. O sea, y entonces... Eh... En con coincidís. Ahora, la pregunta que te haces yo es, El partido de tanca la continuidad de Paco y estarán al front del Valencia València de fútbol para la próxima temporada? Yo particularmente es que creo que hay mejores entrenadores para entrenar al Valencia. Jo penso igual que Miqui, Manolo, i la resposta la tenen ara d'ara en la pitxeria en la que estan sopant pues, eh, Peter Limi i Suso, o Peter Limi... En la tractoria. En la tractoria, o Peter Limi Mendes, però jo espere que el València porti un altre perfil de tècnic i faça neteja en el vestidor. A mi ja s'ha ido uno que me gusta, eh? Ja s'ha anat un que t'agrada? Berixo. Toto Berizzo, val, sí. Paco, Eh, jo, bueno, jo estic convençut, però és que jo estava convençut de que estarà, no seguiria, eh, de, abans de que... Ah, pues jo dubtava, de, eh, per esperar que lo de No, no, no, jo estava convençut. A mi avui ja me diuen que va ser complicat que continuï. Eh, sí, gent però... que dubtava, gent que dubtava, avui ja me diuen, gent de l'entorn, ja me diu que ara creuen que sí, que no, que no va continuar. Sí, és lo, és lo lògic, a més, no? Uh mhm. -huh. Ara falta saber qui va vindre. Tornem a lo mateix. El problema no és que se'n vaig allestaran. Es aquí Portes, claro. el problema es aquí Porte, que país exemple, la semana pasada también va a comenzar a sonar eh, el com de Gol, Alberto Santamaría va a donar el nombre de eh, un entrenador que vol colocar a Sillas Mendes, que es Leonardo Jardim que es eficaz en un Jardim El de Mónaco. sí, el de Mónaco, el de Mónaco, valga la redundància. ¿Vale? Val? Qui va vindre? Si no continúa Paco, qui va a vindre este en lo matéis, El problema no está en que se empacha, Vicky. en no, pero, fíjate, yo lo que sí que querría dejar claro para la idea del que nos oye es, lo primero que tiene que hacer el Valencia es decidir qué filosofía y qué esquema de juego va a hacer. Para que independientemente del entrenador que se acople a esa decisión del club, tú puedas ir ya haciendo los cambios de jugadores y fichando y tal. O sea, porque si no estás con las manos atadas. O sea, a lo mejor el entrenador ya y están ya maniobrando. Pues por eso te digo que eso es lo ideal. O sea, si vas a jugar 4-3-3 con dos, con dos extremos, tendrás que empezar a buscar los extremos. Tendrà... que abans este resultado, la decisión debería estar presa en un Claro, claro, claro. este caso nada de Senyors, que se queden sense temps. Se m'ha fet molt curta avui la pero es que tenéis molta tela que tallar. Miki, con siempre, un plaer. A vosotros. Paco, con siempre un plaer desde Barcelona. Una abraçada. Adéu, bona nit. Folgado, te veus demà. Adéu. Recordeu, demà 3 més 4, el Murciélago amb Vicenç Sempre en Levanta Televisió, a les 11 i mitja tornem. Així, en el programa de la ràdio, a Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. Confiando en que nos diga, mira, chico, a mí me pasa lo mismo de